פרק י"ג והושע זקן בא בימים, ויאמר אדוני אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. זאת הארץ הנשארת, כל גלילות הפלישתים וכל הגשורי, מן השחור אשר על פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה, לכנעני תחשב. חמשת סרני פלישתים, העזתי והאשדודי, האשקלוני, הגיתי, והעקרוני, והעבים. מתימן כל ארץ הכנעני, ומערה אשר לצידונים עד אפקה, עד גבול האמורי. והארץ הגבלי, וכל הלבנון מזרח השמש, מבעל גד, תחת הר חרמון, עד לבוא חמת. כל יושבי ההר, מן הלבנון עד משרפות מים, כל צידונים, אנוכי אורישם מפני בני ישראל, רק הפיליה לישראל בנחלה, כאשר ציוותיך. ועתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. עמו הראובני והגדי, לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה, כאשר נתן להם משה עבד אדוני, מערוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור מדווה עד דיבון. וכל ערי סיחון מלך האמורי, אשר מלך בחשבון עד גבול בני עמון. והגלעד וגבול הגשורי, והמעכתי, וכל הר חרמון, וכל הבשן עד צלחה. כל ממלכות עוג בבשן, אשר מלך בעשתרות ובאדרעי, הוא נשאר מיתר הרפאים, ויקם משה ויורישם. ולא הורישו בני ישראל את הגשורי ואת המעכתי, וישב גשור ומעכת, בקרב ישראל עד היום הזה. רק לשבט הלוי לא נתן נחלה, אישי אדוני אלוהי ישראל הוא נחלתו, כאשר דיבר לו. וייתן משה למטה בני ראובן למשפחותם. ויהי להם הגבול מערוער אשר על שפת נחת ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל, וכל המישור על מדווה. חשבון וכל עריה אשר במישור, דיבון ובמות בעל, ובית בעל מעון. ויחצה וקדמות ומפעת, וקרייתיים וסיבמה, וצרת השחר בהר העמק, ובית פעור ואשדות, הפסגה, ובית הישימות, וכל ערי המישור, וכל ממלכות סיחון מלך האמורי, אשר מלך בחשבון, אשר היכה משה אותו, ואת נשיאי מדיין, את אבי, ואת רקם, ואת צור, ואת חור, ואת רבע, נסיכי סיחון, יושבי הארץ. ואת בלעם בן בעור הקוסם, הרגו בני ישראל בחרב אל חלליהם. ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול, זאת נחלת בני ראובן משפחותם הערים וחצריהן. וייתן משה למטה גד, לבני גד למשפחותם. ויהי להם הגבול יעזר וכל ערי הגלעד, וחצי ארץ בני עמון עד ערוער אשר על פני רבה. ומחשבון עד רמת המצפה ובטונים, וממחניים עד גבול לדביר. ובעמק בית הרם, ובית נמרה, וסוכות וצפון, יתר ממלכות סיחון מלך חשבון, הירדן וגבול, עד קצה ים כנרת, עבר הירדן מזרחה. זאת נחלת בני גד למשפחותם, הערים וחצריהם. וייתן משה לחצי שבט מנשה, ויהי לחצי מטה בני מנשה למשפחותם. ויהי גבולם ממחניים כל הבשן, כל ממלכות עוג מלך הבשן, וכל חבות יאיר אשר בבשן שישים עיר. וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי, ערי ממלכות עוג בבשן, לבני מכיר בן מנשה, לחצי בני מכיר למשפחותם. אלה אשר ניחל משה בערבות מואב, מעבר לירדן יריחו, מזרחה. ולשבט הלוי לא נתן משה נחלה, אדוני אלוהי ישראל הוא נחלתם, כאשר דיבר להם.